Trei în când de fericire, popor iubit al lui Hristos, căci El spre veșnic ai mărire, la cer se înalță glorios. Sosind momentul despărțirii, pe ucenici am bărbătat, și plin de farmecul iubirii, spre înălțim s-a îndreptat.